Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության առընթեր դիվանագիտական դպրոցի մի խումբ ունկնդիրներ։ Արցախի խորհրդարանում մեկնարկել է 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նախատեսում են հունիսին հանդիպել Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Ժողովրդավար Արցախը երբեք Ադրբեջանի մաս չի կազմել։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում շարունակվում է գառնանացանը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության առընթերտ Իվանագիտական դպրոցի մի խումբ ունկնդիրների հաստատության ռեկտոր Վահե Գաբրիելյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման արձարծվել են հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականության ու տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Վահե Գաբրիելյանը կարևորել է ապագա դիվանագետների այցը Արցախ։ Ինչքան համակողմանի, ինչքան բազմակողմանի ծանոթացումը, այնքան լավ եւ իհարկե այցի սպասական նախագահյաթ հանդիպումն է, որտեղ մենք ունում ենք եւ ծանոթական ճանաչողական մաս այցի մշակութային մաս, բայց նաեւ պետական պաշտոնյաների հետ այց եւ դրա գագաթնակետը նախագահի հետ հանդիպումն է, որտեղ ամփոփվում են մեր ստացված պատկերացումները եւ ստանում են պատասխաններ են հարցերը, որոնք ավելի գլոբալ, ավելի ստրատեգիական պատասխաններ են պահանջում, ինչը կարծում եմ խիստ կարեւոր է բոլորիս համար մայիսի 15-ին դիվանագիտական դպրոցի ունկնդիրներին տնորեն դեսպան Վահե Գաբրիելյանի գլխավորությամբ ընդունել է պետնախարար Արայիկ Արությունյանը։ Պետնախարարը ապագա դիվանագետների ներկայացրել է վերջին տարիներին Արցախի տնտեսության տարբեր ուղղություններում արցանագրված հիմնական հաջողություններն ու ցուցանիշները։ Նրա խոսքով հետևողական քաղաքականության շնորհիվ ունեցած ձեռքբերումները նոր հնարավորություններ են ստեղծել կայուն եւ կանխատեսելի տնտեսության ձևավորման համար, ինչն էլ իր դրական ազդեցությունն է թողել ինչպես սոցիալական լարվածության թուլացման, այնպես էլ ժողովրդագրական ցուցանիշների բարելավման վրա։ Դիվանագիտական դպրոցի ունկնդիրներին ընդունել է նաեւ արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը։ Այսօր ազգային ժողովում մեկնարկել է Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Խորհրդարանի մշտական բոլոր հանձնաժողովների ընդգրկման նիստում, որը վարում էր ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը, կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացնելով 2017 թվականի պետբյուջեի կատարողականի հաշվետվությունը, նախ նշեց, որ կատարողականն իրականացվել է մակրոտնտեսական միջավայրի շրջանակներում։ Նրա հաղորդմամբ աննախադեպ աճել է համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը։ Անվանական արտահայտությամբ համախառը ներքին արդյունքը հասել է 272.1 միլիարդ դրամ, մեկ շնչի հաշվով մենք արձանագրել ենք 3844.8 տասնորդական ԱՄՆ դոլար հանրային ցուցանիշ, որ իրականում բավականին բարձր ցուցանիշ է եւ մենք առաջի անգամ ցուցանիշի գծով գրեթե հավասարվել ենք Հայաստանի Հանրապետության ցուցանիշին եւ ուզում եմ ընդգծել, որ գերազանցեցինք Ադրբեջանի համապատասխան ցուցանիշը։ Այդպիսի համախառն ներքին արդյունքի ծավալը հնարավորություն տվեց արձանագրել տնտեսական աճի բավականին բարձր տեմպ 15.6%-ի չափով։ Տնտեսական աճի վրա շարունակում է զգալի մնալ հանքարդյունաբերության ազդեցությունը։ Տնտեսական աճի ցուցանիշի մեջ հանքարդյունաբերության գործությունը կազմել է շուրջ 10%-ային կետ։ Այլ ճյուղերի գործությունը ընդհանուր առմամբ գնահատվել է 5.6%-ի չափով եւ սա ինքնին բարձր ցուցանիշ է։ Տարեվերջին արձանագրվել է 15.4% տնտեսական աճի ցուցանիշ։ Անցած տարվա պետբյուջեի կատարողականի ամփոփ հաշվետվությանը հաջորդեց падգամավորների հետ հարց ու պատասխանը։ Ի թիվս այլ հարցերի պատասխանելով падգամավոր Գագիկ Բաղունցի այն հարցին, թե տնտեսական աճի նման տեմպերին կհետևի արդյոք աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների բարձրացում, հանրապետության գլխավոր ֆինանսիստը մասնավորապես պատասխանեց։ Իհարկե 1 տարվա տնտեսական աճը նույնիսկ այդպիսի բարձր ցուցանիշները, որոնք մենք ունենք 2017 թվականին, չեն կարող այդպիսի ռեսուրսային ներուժ իրենց մեջ պարունակել, որպեսզի մենք կարողանանք մեկ տարվա դրական արդյունքներից հետո ապահովել կտրուկ աճ կամ ընդհանրապես աճ նախատեսել թոշակների եւ աշխատարձերի մասով, որովհետեւ դուք տեղյակ եք, որ Այդ երկու ծախսերի ուղղությունները բավականին մեծ տեսակարակշիռ ունեն մեր պետական բյուջեի ծախսերում։ Եվ եթե մենք ունենանք այդպիսի ցուցանիշներ եւ եթե մենք կարողանանք այդ հանդեսները պահպանել, իհարկե մենք կարողանանք այդ երկու կարևոր ծրագրերը ապահովել։ 2017 թվականի պետբյուջեի կատարողականի եւ սպասվող արդյունքների մասին համապատասխան պարզաբանումներ ներկայացրեց պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով տնտեսական աճի բարձր տեմպերը կպահպանվեն նաեւ այս տարի։ Շարունակվելու է էներգետիկայի, գյուղատնտեսության ու զբոսաշրջության ոլորտների առաջընթացը, որի ուղղությամբ մի շարք ծրագրեր են նախատեսվում։ Մասնավորապես զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը խթան կհանդիսանա Ստեփանակերտ Շուշի ճոպանուղին, որի կառուցման նախագծային աշխատանքները մոտ են ավարտին։ Ամենախոշոր պրոյեկտը մի քանի անգամ նշվել է, այսօր ավարտվում է Ստեփանակերտ-Շուշի ճոպանուղու նախագծային աշխատանքները, համոզված եմ, որ դա էլ է ժամանակ հետո կյանքի կոչվելու։ Ոչ միայն տրանսպորտը լինելու Ստեփանակերտ-Շուշի, այլև զբոսաշրջության խթանման համար լուրջ գործոն։ Քանի որ նախատեսվում է նաև այդ ճոպանուղու կառուցման զուգահեռ Շուշիում ունենալ բավականին մեծ հանգստի գոտի։ Հաջորդ պրոյեկտը մենք պատվիրելու ենք Շուշիում ունենալ ատրակցիոնների ձևավորում։ Պետնախարարն անդրադարձավ նաև աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների բարձրացման խնդրին, նշելով, որ միջպետական համապատասխան պայմանագրով Արցախում աշխատավարձերն ու կենսաթոշակները պետք է համապատասխանեն հայաստանյան ցուցանիշներին ունենք բանաձև կնքված Հայաստանի ֆինանսների նախարարության հետ եւ այդ բանաձևով տարեկան Հայաստանի բյուջեի համապատասխան տոկոսով մենք ստանում ենք միջպետական վարկը։ Նույն պայմանագրով մենք պարտավոր ենք քաղաքականությունը նվազագույն աշխատավարձների թոշակների համապատասխան պահել։ Նշենք, որ ըստ ոլորտների 2017 թվականի պետբյուջեի կատարողականի քննարկումները կշարունակվեն համապատասխան մշտական հանձնաժողովների հետ։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում մայիսի 14-ից մեկնարկել են օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ, որոնց ըստ առանձին փուլերի եւ ստացված խնդիրների ներգրավված են զինված ուժերի եւ պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասեր։ Զորախաղերի ամբողջ ընթացքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մացականյանյան միջական վերահսկողության ներքո։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, զորավարժության ընթացքում հաջողությամբ փորձարկվել եւ կիրառվել են նաեւ մի շարք նոր զինատեսակներ, որոնք բարձրացրել են քրակային խոցման արդյունավետության աստիճանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ակնկալում են հունիսին հանդիպել Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Նշենք, որ համանախագահներն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրիկը երեք հանդիպել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Քննարկել են խաղաղգործընթացի առաջմաղման ուղիները։ Անձնական ներկայացուցիչը տեղեկացրել է շփման գծում հարաբերական կայունության մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը արտահայտել է իր երկրի պատրաստակամությունը որքան հնարավոր է շուտ վերսկսելու ակտիվ բանակցությունները։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտյան ասուլիսից հետո հանրային տարբեր հարթակներում սկսեց ակտիվորեն քննարկվել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում Հայաստանի կարգավիճակի հարցը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի բանակցային գործընթացին վերաբերող հատվածը բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ։ Ոմանք այն համարեցին անհրաժեշտ եւ ճիշտ, մյուսները սխալ ու վտանգավոր։ Ինչպիսինն է Արցախյան կողմի վերաբերմունքը հնչեցված տեսակետերին եւ ինչ տարբերություն կա բանակցային ու հակամարտության կողմ ձևակերպումների միջև։ Թեմայի շուրջ մենք զրուցեցինք Արցախի հանրապետության նախագահի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Կցանկանայի, որ դուք բարձաբանեիք այս հարցը։ Իրականում տարբերությունը ո՞րն է։ Ինչ է նշանակում լինել բանակցային կողմ, ինչ է նշանակում լինել հակամարտության կողմ։ Գիտեք, խնդիրը ինչի մեջ է, որ մենք կարծես թե իրականությունից փորձում ենք կտրվել։ Ի սկզբանե դուք գիտեք, որ դերևս երբ փորշարժումը սկսվել էր, այնուհետև խորհրդային միությունը փլուզվեց եւ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգայնացվեց, այսպես ասենք։ Բնական է, որ անհրաժեշտ է ինչ որ ձև բանակցային գործընթացը շարունակել։ Դրա համար պետք է իրավական առումով հստակեցվեր, թե քանի կողմ ունի այդ հակամարտությունը։ Հակամարտ կողմերը նույն նաեւ բանակցում են, բնական է, որպեսզի խաղաղ կարգավորումը ապահովի։ Եղել են ի սկզբանե որոշ, այսպես ասած, ոչ հստակ ձևակերպումներ, օրինակ եղել են հակամարտության մասնակից եւ հակամարտության կողմ Արցախը սկզբում ընդունել է որպես հակամարտության մասնակից, Հայաստանն Ադրբեջանը որպես հակամարտության կողմեր, այսպեսի մի կարծես թե ոչ ճիշտ ըմբռնում է եղել, այնուհետև կարծում եմ ամեն ինչ եկել է իր տեղը, որովհետև Բուդապեշտի 1994 թվականին գագաթնաժողովի ժամանակ ԵԱԿ-ի հստակ նշվել է, որ կան 3 կողմ, այսինքն բանակցությունները ընթանում են 3 գումած 2 ձևաչափով։ 3 կողմ Արցախ, Ադրբեջան, Հայաստան եւ հակամարտության եւ բանակցային գործընթացի եւ երկու համանախագահ։ Բացի դրանից արդեն քանի տարի Հայաստանը հանդես է գալիս եւ որպես հակամարտության կողմ եւ որպես բանակցային կողմ։ Այդ Արցախի պարագայում է, որ Ադրբեջանի այսպես քմաճյուքի պատճառով 1997-98 թվականներից Արցախը լինելով հակամարտության կողմ, փաստորեն փաստորեն ոչ լիարժեք ձևաչափով է մասնակցում բանակցային գործընթացում։ Այստեղ մի նրբություն կա։ Արցախը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից Ադրբեջանի Քմաճիկով, ինչպես դուք եք նշում, թե դա Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական բաց թողումն էր։ Ադրբեջանի իհարկե, բայց նման քայլը եղավ նաև միջազգային հանրության կողմից խախտում Ինչի, որովհետև Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ժամանակ 94 թվական, ինչպես նշեցի, ընդունվել է այդ որոշումը, որ նաև Արցախը ճանաչել է եւ հակամարտության բանակցային կողմ։ Սա նշանակում է, որ այդ որոշումը ընդունվել է գագաթնաժողովի ժամանակ կոնսենսուսի հիման վրա։ Այսինքն բոլոր կողմերը, մասնակիցները Մինսկի խմբի համաձայնել են։ Եթե նույնիսկ կապ չունի ում կմահաճույքով, բանակցային ձևաչափը փոփոխություն է կրում կամ ոչ լիարժեք է դառնում, դա կարող է իրավականորեն ամրագրվել միմիայն հերթական գագաթնաժողովի ժամանակ եւ կոնսենսուսի հիման վրա ընդունված որոշման համաձայն։ Ինչը չի եղել։ Ինչը չկա, բնական։ Հետևաբար հաշվի առնել որ Ադրբեջանը ըստ ամենայնի խոչընդոտում է լիարժեք ձևաչափի վերականգնումը, որը նաեւ խախտում է միջազգային որոշումներին, փաստորեն միջազգային հանրության կողմից Մինսկի խմբի ընդունած գագաթնաժողովային որոշումներին Բնական որ Ադրբեջանն էլ պատասխանատու է այս ամենի համար։ Իսկ հիմա, երբ արդեն Հայաստանի Հանրապետության նոր վարչապետը հայտարարում է, որ առանց Արցախյան կողմի չի մասնակցի այդ բանակցություններին, ինչքանով է իրատեսական վերադարձ Արցախյան։ Միշտ էլ եւ պաշտոնական Երևանը, եւ պաշտոնական Ստեփանակերտը անում էին հնարավորը, որպեսզի բանակցային լիարժեք ձևաչափը վերականգնվի։ Սա շատ բարդ խնդիր է եւ երկար տարիներ է պահանջելու, չնայած այլընտրանք չկա։ Կապրենք կտեսնենք, բայց պետք է հասկանանք, որ սա երկարատև բավականին քրտնաջան աշխատանք է պահանջելու։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ եւ լիազոր տեսփան Էյջի Տագուչիին, ով խորհրդարան էր այցելել դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Բաբլոյանը բարձր է գնահատել Ճապոնիայի հավասարակշռված դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, ընդգծելով, որ ժողովրդավար Արցախը երբեք Ադրբեջանի մաս չի կարող կազմել։ Արցախի ժողովուրդն այդպես է պատկերացնում իր ապագան՝ անկախ եւ ժողովրդավար։ Դրան այլընտրանք չի կարող լինել, ընդգծել է խորհրդարանի ղեկավարը։ Ճապոնիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն իր հերթին բարձր է գնահատել վերջին տարիներին երկու երկրների միջև խորհրդարանական հարաբերությունների աշխուժացումը։ Նա ընդգծել է, որ Ճապոնիան կողմնակից է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Վերադառնանք դարձյալ Արցախ։ Ինչպես արդեն հաղորդել են, Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային թևում շուտով կսկսվի հացահատիկայիների βέρքահավաքը, իսկ հա շրջանի հարավային թևում դեռ շարունակվում է գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրքոյանը։ Իշխանադոր գյուղի տարածքում եղեկնապատ ու մացառապատ տարածքներ մաքրվել են ավելորդություններից եւ տեղում 10 հեկտար նռան այգի է իմնվել, իսկ մոտ 40 հեկտարի վրա էլ կմշակվի լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ, ծմերուկ եւ այլ բանջարեղեն։ Աշխատանքները ղեկավարում են Իշխանատորի մոտակա Երիցխանքի եւ Փականի գյուղական համայնքների ղեկավարներ։ Իշխանատորի համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցը ուրախ է։ 37 հեկտարի վրա է կատարվում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքը։ Սակայն կա հնարավորություն այլ տարածքներ եւս ազատել մացառներից։ Շրջանը գյուղատնտեսական տարածք է եւ բնական է։ Բնակչությունը պետք է զբաղվի այս աշխատանքներով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ձեռումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան, տաքություն։